uno munsi tuvuga ikibazo kimaze iminsi kivugwa ko cohabwa abigisha bo mu burundi ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwamenyesheje ko bwipfuza kuraba urugero rw'ubumenyi bw'abo bigisha baheze bategurirwe inyigisho bisunze urugero bariko urunaniko sesona rw'amasendika y'abigisha bo mu burundi rwavuye rwiyamiriza icyo kibazo runagabisha ko rushobora guhagarika akazi aho bigeze ni uko ubushikiranganji bw'indero bwumvikanye n'amasendika ko icyo kibazo kiba kirabangiriwe ayo masendika nayo areke ibyo guhagarika akazi none gutunganya icyo kibazo bije mu ntumbero iyihe gutunganya ikibazo nk'icyo ziba bafitaniye isano n'ubumenyi bivugwa ko mu mashuri bwagiye buragabanuka mu burundi icyo kibazo none cyo bakiri mu bishobora gutorera inyishu icyo kijyanye n'uko ubumenyi bwagabanutse hakwiye iki kugira ngo ubumenyi bwo mu mashuri yo mu burundi bubandanye butera imbere nicyo dushimikira ko muri kino kiganiro ku nama uno munsi turi kumwe n'abatumire batatu profesor André Nduwimana uri umuyobozi mukuru ujejwe inyigisho mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi mu burundi turakuramukije tuguha n'ikaze hano ku nama eh, murakoze nanjye ndabaramukije professeur eh, pierre kantabaze uri umwigisha muri kaminuza wanonosoye ibijyanye n'inyigisho amahoro muramutse neza kaze ku nama murakoze muhinga bw'ivyuma hari Elia Kadogo, Jerome Ndayishimiye hamwe na Elvis Ngabirano. Ikiganiro gihagarikiwe na Leonce Bitariho kuri mikro muri kumwe na Alain Désiré neza Sangwa ikaze. Ikibazo cya mbere tugitumbereza kuri professeur André Nduwimana ni igiki cyatumye ubushikiranganje bwimvira gutunganya ikibazo kubigisha mu Burundi icyo kibazo eh, ni ukugishyira mu kungene turi ko turatunganya ikarihirizwa eh, ry'ubwenge abarimu bose mu gihugu cyose mu gihugu cyose mm. eh, tuzohera ku barimu bashika ibihumbi mirongo itatu urumva rero iyo yari ni intambwe ya mbere kugira ngo tumenye koko aho abo barimu bageza ibyo bumva cyane naho bamwe bamwe bo bafise ingorane ah. uravye mu mashure yo ngaha mu Burundi hariho uburere bumwe bumwe usanga eh, baheze haheze nk'imyaka itanu cyangwa icumi ugasanga muri ubwo burere nta mwana n'umwe araronka amanota mirongo itanu muri cya kibazo gitangwa mu kwicenda ugaca rero ubona yuko uwo mwana ashobora kuba yagize ingorane mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu nk'ubu umwana yimutse akava mu wa mbere akajya mu wa kabiri atazi gusoma uwundi agiye ko agapfa kumuterera imbere ntazoshobora kumenya gusoma ngo ni uko agiye mu wa gatandatu cyangwa yitwa yuko yoba ari muri iryo shuri nicyo gituma rero twe tuvuga tuti abana b'abarundi barakeneye kuronka indero ikwiye ubumenyi bukwiye aho mukabihera kubigisha ego mm. kuko mu bushikiranganji tumwe eh, bw'indero turemeza neza yuko umwarimu ari we shingiro ry'akanovera k'indero ntawe utanga ico adafise nico gituma twe tuvuga tuti reka turabe ico afise ugifise koko tumushira imbere hanyuma turabe yuko yoshobora gufasha abandi hanyuma ubufise bike nawe turabe ukungene twoshobora kumuha inyigisho kugira ngo ubumenyi bwiwe buduge ukunge yigisha biduge maze umwana w'umurundi ubumenyi bwiwe buduge yego professeur turashimika gato utomoye gatoya uh, warabonye ko amasendika yamaze kuvyiyamiriza ariko utomoye ugira uti muzoraba imigwi hari abigisha bazigisha abandi hariho nabandi bazosha bahabwa inyigisho ego nivyo nariko nariko ndavuga kugira mutahure neza intumbero yako kabazo mhm. eh, eh, amasendika eh, yiyamirije mhm. ako kabazo rero kari gashimikiye cyane cyane kugira ngo tumenye ahari ingorane mhm. kuko icyo kibazo cari gifatiye ku byo abarimu bonyine basanzwe bigisha mbega kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu abarimu baratahura neza ibyo bigisha mbega umwarimu arafise ubumenyi bukwiye we nyine ubwiwe kugira ngo ibyo bitegekanijwe abitange neza ntidukekeranya yuko abarimu badafise ubumenyi bumwe hariho abarimu biga bakamenyesha imyaka yose bakamenyesha ijana ku ijana hariho n'abandi batamenyesha rero na gato yego icyo rero gatoya mwaragikoranye n'abigisha kugira ngo muheze mutegura uko kuntu muheza mukarihiza ubwenge abigisha eh, ko twaba twarayikoranye n'abarimu yego twebwe mu bisanzwe dushinzwe gutunganiriza mhm. abigisha tugatunganiriza tugategura izi nyigisho ku rwego rw'igihugu ku byo twebwe twabonye ibi bintu by'akanovera mhm. uh, si ibyo twavugira ngaha gusa mhm. nta n'umwe kandi muno mu ijambo ntangamarara mwabivuze yuko uh, ubumenyi butangwa bwatitutse bwarasubiye inyuma benshi barabivuga ikibazo rero twe dufise nk'abarundi nk'abari mu buyobozi uh, bw'indero turibaza tuti twogira iki kugira ako kanovera gashobore kuduga aho rero mwatanguye reka ndashimika banze nje kwa Gilbert Nyawakira mm. mu masindika y'abigisha eh, muri Kosesona no munsi abareho tuvuga kuko nibo baroye imbere kuki mwiyamirije iki kibazo cohabwa abigisha mu Burundi munagira ko mugira muti muhagarika nakazi eh twari yamirije iki kibazo citwa ko kije gupima ubumenyi bw'abigisha mu gifaransa no mu biharuro mashuri mato mato ubwa mbere bw'ubwo ntitwagishijwe n'inama reka n'abo barimu bonyine ubwabo ndetse tubaserukira ntibagiye ngo babaze bati Mega icyo mwifuza ko twabahuguramo n'ingiki ariko ubushikiranganje burafise ububasha bwo kuraba igikenewe hariho hariho kuraba igikenewe hariho no kuraba ahisi igeze ahisi igeze nuko naho ugiye ku uzanye mu kagato w'amafaranga ruza gushyiraho ibyo mutagiye inama n'abenegihugu n'abanyagihugu urabaza ko mu byihutirwa bakeneye ko kuba ari amazi kuba ari ukuronka amatara canke kuba ari ubworozi canke ibindi ubundi bwo kuvuga niho niho iki kibazo naco niho mhm. agira bati kugira werekane kuje kwishura ni baza baraja inama n'ababarongoye mu buzi wowe kanatsinda bose basenyera ku mugozi umwe na neza y'akazi n'ineza y'abakozi ariko Gilbert icya kabiri Gilbert gato eh, kumbure yari yavuze ati barabifitiye ububasha none kuba mutabajijwe navuze ko ko nabivugira kuri televiziyo eh. isanganiro no kuri radio nukuvuga yuko umwarimu asya kwigisha amashuri yose na jewe naravyize naraciye mu mashuri y'ukwigisha narabaye n'umuyobozi w'amashuri narabaye n'ubu ndi w'amashuri kuva mirongo icyenda n'irindwi hmm. ivyo niko bivugwa mugabo uko bivugwa mbega niko bikogwa ariko hari icara tomo yagize ati bagomba kuraba ubumenyi mufise niko ndange mfise ijambo uko bivugwa siko bikogwa uko bikogwa twagiye turabibona turabona umwarimu afata ishuri coza gisubizo umuntu amaze nk'imyaka mirongo ibiri akora ashimirwa mu kazi n'igihugu kimushimira umwuga wiwe utera ukura kubera amanota meza ayo makenga ayo makenga turaza kuja kwa kumuyobozi mukuru tubanze duce kwa Pierre Claver Kantabaze umwigisha muri kaminuza iki kibazo urumvise mu bushikiranganje ko bivuga amasendika ko babivuga mbega biremewe mu nyigisho ikibazo nk'iki kirategekanijwe bisanzwe mu nyigisho eh, ubwa mbere ku bantu kwati mbega uwiga nindi umuntu wese rero uko angana kose umuntu ariga hari umuregwa ariko uburyo yigamwo nibwo butandukanye ariko nukuze imbere y'uko umuntu umwigisha mwiza imbere y'uko yigisha iminsi yose abanza gusuzuma urugero rw'abaregwa iminsi yose iminsi yose abanza gusuma urugero bafise ariko rero ariyo akabijya rero ni ukumenya yuko abigisha nuvuga yuko ari abaregwa bagiye muri bakuze rero ukuntu bigisha uwukuze siko bigisha ukiri muto rero abo jiberi aho no kuri tera makenga ku muntu akuze ku muntu akuze cyo tera makenga cane gose bogikora gute rero ico kibazo mu isanzwe bogikora nk'umuntu ariko agira ubushakashatsi ubushakashatsi ariko aronderaho ingorane ziri aho ingorane ziri kugira ngo atore umuti ushika ku ngorane ziri hari kandi ku muntu ku bantu bari mu kazi inyigisho zabo mu isanzwe zijyana nawe umuntu aba afitiye ingorane kugira ngo bimufashe kurangura imirimo yiwe neza rero ayo makenga rero yabigisha eh. uri kurumviriza eh, we wagira ati bazoca bagira bati abigisha bamwe batabishoboye abandi babishoboye umva hagira habimikwe oya urumva ayo makenga wumva afashe ayo makenga eh. icyo kibazo gitanzwe muri ubu buryo navuze atazi ririko atahantu bigisha hariko kikaza uko abigisha nta makenga bogira ico kibazo cyotangwa ikibazo kibi ntuza givise izina naka naka data wanje bavuga ati umuntu afite amanota make yitwa umenye ariko ico kibazo kizokweka ati aha abigisha bagwaye ngaha hmm. aho baragwaye reka rero twahosore ndakivuga nkunze nko mu gifaransa gatoyi batanze nk'ikibazo nka ca gramere kubona gramere ni nyinshi ni nyinshi hanyuma kuba ati eee eh, dusanze aha aha aha kantu aka gace ngaha abigisha bose bananiwe none kwiki bananiwe none kwiki bananiwe aho utubwiye ikibazo kwiki bananiwe kugira ngo utore umuti rero utamenye icyatumye bananirwa rero aho ugiye none uno munsi kantabaze urumva ukuri kubisigura urabye ubushikiranganje bwarabyamenyesheje ko ikibazo kigiye gutangwa mhm. ama sendika na yacho acharabzi ya miriza wundo nyene eh. ahi kiwazo kili munu mvarero eh. teni wazo yuko ama, a, a, ama sendika eh. bazi vusina abi munu mviseko uyu um, abarongo ye bagi zubo abarongo ye avati eh bati wazo sababu natu ujangu wali mwini kijuju n'amarame sinzi ko yovyanga bigenze uko turaza kumushikira tuje ku muyobozi mukuru urumvise ibyo bagiye bashikiriza ngaha aha yagize ati mbega berekanye bakabona ngo umwigisha amanota afise ari hasi umwigisha muri kaminuza nawe yakurikiranye iby'inyigisho ati byoba byiza gitunganijwe kiterekana izina ry'umuntu hmm. mbega ubwaco iki kibazo mutegekanya kugikoresha gute ni uko nyine kuko uh. Uh, twebwe nyine turi ko turagikoresha nta kintu na kimwe coshobora gutosekaza ehm, iteka ry'umwarimu dushobora kugira kuko umuntu wese muri kamere kiwe arakeneye kwisonera arakeneye no gusonerwa nicyo gituma rero mu nteguro y'icyo kibazo atazina rizojako nta hantu na hamwe muzigera mubona ngo naka yaronse ubusa naka yaronse ijana ku mm. ijana twebwe icyo kibazo tugomba gukoresha nakivuze ndashobora kugisubiramo ni ukugira tumenye ahari ingorane nababwiye ibyo tuzofatira ko izo ngorane rero zidufashe zidufashe kugira ngo tugire inyigisho ishobora gufasha umwarimu gutanga inyigisho z'akanovera ziteye imbere ukurikiye neza ehm, Ico kintu igihe gitangura kuvugwa hari mu kwezi kwa cumi na rimwe niho umushikiranganje eh, yashikiriza eh, iyo nteguro sinzi umuntu yaciye abijana kuri izo mbuga bazita ngo imbuga ngurukanabumenyi ngurukanabumenyi mhm. avuga ati barimu barimu bene wacu muragaba muragaba bagire bazana ikibazo kandi utazogitora bazaca bamukura mu kazi icyo urumva ko cyateye uruhagarara mu mitima y'abantu umushikiranganji yaragerageje kubasigurira yuko atamuntu n'umwe azova mu kazi mugabo ukacumenga imitima yabo yavudutse koko uravye rero ukungene ico kibazo cabandanije eh, gitera imbere ifatiye cyane cyane kubishobisho ni iyo uri kurumviriza abantu babivuga urabura umuzi nyakuri eh. kuko nk'iyo umuntu ariko aravuga ngo umwarimu w'ikigugu wagateka ku mwarimu mbega ubwo bushikiranganje ubwo bushikiranganje bwemeza neza yuko umwarimu ariyo shingiro ry'indero hanyuma rikamwita ikigugu ryovahe ryovahe jewe rero ngaha jewe si uguhumuriza gusa mhm. ni ugutekanya n'abantu mhm. bumve neza yuko kuva ku mushikiranganje twese turabigisha mhm. turazi icyo umwigisha ashaka nicyo gituma rero twebwe cyane cyane turaba tuti mbega ko bavuga yuko inyigisho zasubiye inyuma ni kuki umwana w'umurundi duciye ku mwarimu tutomuha inyigisho zimuteza imbere kugira ngo akore akazi kiwe neza maze ubumenyi bw’umwana mwana butera imbere yego aho nyene muyobozi mukuru eh, mwabivuze tugitangura twabivuze mwanabicishijemwo ubumenyi muti bwagiye bugabanuka hmm. ni ukuvuga umwigisha rero ari imbere arafisemo uruhare icyo kibazo ni ikibazo cumvikana cane gutituka kw'indero ntiguhagaze gusa ku mwarimu mugabo umwarimu abifisemwo uruhara ah. ibyo ndabivuga kandi ndabisubiramo umwarimu arashobora kuba ari umwarimu mwiza cyane mugabo ugasanga nta bikoresho afise ugasanga ariko arigisha nko gusoma mugabo afise igitabo wenyine mm. abana ataco bafise urumva rero umwitwarariko wiwe ntuboneka mugabo bisubiye umwarimu nawe atagira ubumenyi nawe wamuha ibitabo bingana gute ibyo bitabo ntazigera bikoresha neza nicyo gituma rero niyo haje ikintu gishasha igitabo gishasha iki abarimu bose tubashira ku kivi kugira tubereke ukungene ibyo bitabo bishasha bije ukungene bazobikoresha ukungene bazobikoresha muti bitabo bishasha muyobozi mbega uravye indinganizo y'ivyigwa mu Burundi ryahereye cyane cyane mu mashuri shingiro umwaka w'indwi w'umunani n'uw'icyenda ubu turi ko turasubiramwo ibitabo guhera mu wa mbere uno mwaka tugeze mu mwaka wa gatatu ni ukuvuga rero yuko guhera mu wa mbere bariko baragenda bakurikira eh, iyo ndinganizo nshasha kandi gushika ubu mu mwaka wa mbere no mu wa kabiri umwana wese arafise igitabo umwarimu wese arafise igitabo urumva ni ikintu jewe novuga ciza kiriko kirakora mugabo turemeza kandi kuko ngaha a turavuga ibintu uko biri haraciye igihe kinininya ibitabo bitabonetse urumva ibyari mu mashuri birasaza nko mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu hari ibitabo bike mhm. nicyo gituma rero eh, uno mwaka uno mwaka ubushikiranganji bwashize amafaranga ashika umuriyaridi kugira ngo haboneke ibitabo byinshi mhm. byinshi kuko umwarimu nk'uko turi ko turabivuga nawe nyine arakeneye ibyo akoresha naho iyo afise umwete ungana gute afise igitabo kimwe ibyo akora ntibiboneka uhuh. reka turagaruka dusubire kwa Gilbert Hanyawakira wumvise uko babisigura eh, mu bushikiranganje wumvise n'insiguro y'umwigisha kumbure ubu murahumura nta mwarimu w'uburundi mu twigisha yo kwigisha igifaransa ibiharuro byose ibyigwa bita bine icyongereza igifaransa igiswahili ikirundi eh. ni ukucyo nyine ni mu bindi barumva ko kabasovye kare bavuga ati umwarimu umwe kandi bamumenyere n'ivyo nyene eh. baratabona ko baragenda baritunganya bitunganya bitunganya kuko burya naho ubuzi kumva ukuntu twabivuze niyo byoba byasabiwe hejuru mm. sinibwe nanabisubiramo data wanje wowe hanyuma rero abadashoboye ngira ngo iryo jambo nini abatatoye ikibazo ryo ni ngiza ntibazuta twigisha eh. niho rero tuvuga ati none uzomwe atuye nashoboye ntiyatoye kibano mu mukorana n'abandi ndibona ko biteye ubwoba n'ahandi n'aha tutuvana menshi ryanditse ko eh, n'amanota kivugiwe ngaha ah, n'ibindi byiza eh. bizovugwa bizotuma abantu baza baregerana baza baregerana eh. ariko mu ntango ntivyo bari navyaruko kandi ibyo bari ubwa mbere twe bwatwifisemo uburambe murashashika ari umukuru agafata position yiwe uti harti wivuze atawufashe kandi atayifatiye hano wahora tukankamira cyangwa akavuga ati twebwe dukunda kubuja hamwe tukaraba ineza ya bose uravye mu nyuma atatu cyane mugabo mu nyungu za bose tukajyamo kuri iyo neza y'ubumenyi nyene eh. yagize ati ico rero nyawaki ndabizi ati ubumenyi bwagiye busubira inyuma ndashaka kuvuga bati turabe turondere ubumenyi mashuri yose bujanye n'igifaransa abahinga bakajamo atutanze ikibazo nk'iki w'ishuri azokwibonamwo tuzobona ba muri amashuri badashoboye ibi badashoboye birashoboka ibiharuro konyene birashobora gushoboka mugabo burya buryo byatunganywa urumva nibwo twebwe turiko turanegura aho nyene none ganya wakira ndabwemeje si mfite uburenganzira bwo kubwemeza mugabo nk'umuhinga icavuze uragishigikiye si ngo ndagishikiye niko camaki ugomba guti abanaka bananiwe niki iyo byose icyo nshimira leta baragenda habaye bimwe byo kuraba ati none izi twafashe ni nziza ndashima ko igira itara wari wavuze ishure shingiro eh. ariko uravuze n'ingene hategurwa iyo ndinganizo y'ivyigwa indinganizo y'ivyigwa ubu turiko turavuga eh. usanga n'ibitabo mvugaho mperutse kuko vyose birasa eh. aho wigisha igitabo n'icumwigisha n'icumunyeshuri n'ibibazo byose cyeka ubushyirangange ndaca umuyobozi w'ishuri yandika abana mu ishuri bakwije imyaka bayirengeje kugira ngo kubera ko n'ifatiro ry'amafaranga ni murabe ngene abana byandikwa ni murabe ibibazo bitangwa mu icyenda bija mu icumi na rimwe ingene bitangwa uraba ni n'akanovera kajama akanovera ntuvuga ngo uti hamenye mirongo irindwi turagaruka n'ibikoresho ntagarutse ku byose ku bikoresho turagaruka Pierre Claver kantabaze wumvise ibi bariko baravuga uwumvise eh, ikibazo uko mu masendika bacakira uravye ubundi bwo ubumenyi bwo mu mashuri mu Burundi bwagiye busubira inyuma mugira mutumwigisha ari imbere ariko hari izindi mvu eh nukuri eh akanovera k'indero eh. mu mashuri ku mashuri matoya eh. kiba yuko umwarimu akora ingunga imwe akora akoze imbere ya saa sita imaze atandakora hari amashuri menshi ubu bashikana saa sita na mirongo ine ngira ngo n'itanu bagaca bataha ah. rero amasata ikanije ubwa mbere kwiga ku isi nzima ku isi nzima twe dufise amasaha make cyane gose ico ni kimwe ni kimwe rero ah. hanyuma rero umwigisha agaca rero eh, agasabwa yuko ategeza kwigisha ibiri ku rutonde atabimaze urumva arahanwa rero uwo mwigisha rero aca yiruka akiga yiruka akigisha agaca ajyana n'abantu babizi ufise ingorane buke ugasanga rero aciye nta ntakimuraba hari n'aho baba ari benshi ibyo ndabireka ko nko mashuri ho yisumbuye yisumbuye eh, cyane cyane ishingiro hatari umuyobozi usanga umuyobozi nyine eh, ni uvuga w'ingerebutse hariho nk'abigisha bamwe eh, usanga baca baha bati ehe ibi ngibi vyimure tuza kwigisha kubategurira mu nyuma akabati nojewe bijya n'ivyo bigize ndindiriye gusigura ko rero utaroye muri byinshi eh, kandi abaze eh, eh. umwigisha kubona urwo rugero rwagiye rugabanuka umwigisha mhm. si we wenyine abifisemo uruhara we yasi wenyine afitemo uruhara ariko hariho n'abigisha harimo abigisha n'ukuri sinuvuga uko bangana babifisemo uruhara hariho nk'abigisha usanga no adategura ibyo mhm. yigishije mhm. hariho n'umwigisha usanga atarondera ibyo nibaza yigisha ariko ibigezweho urumva ariko asanga rero aho hakaba n'abigisha bafise bamwe n'ubumenyi bukeye n'ubumenyi buke cya kibazo kigaca kiza nicyo cyoza eh, gutora umuti eh, hanyuma ikindi avuze nk'uko yabivuze mu mashuri naho inyuma y'ishiro nshingiro ingwara nyamukuru ni uko bakira abana hariho ibizotorerwa umuti ahandi atari mu bushikiranganji bw'indero nk'ikibazo eh, kiguyana cy'abanyeshuri aho babimenye tubimenye umurindi turiko wo kubyara ntushobora eh, korohereza yuko amashuri azogera agahengwe mu bitigiri isanganiro isanganiro iradiyo turi mu kiganiro ku nama ku uno munsi turi tuvuga ikibazo kimaze iminsi kivugwa ko cohabwa abigisha bo mu burundi amasendika y'abigisha hari imbere urunaniko sesona bariyamirije ico kibazo bagabisha ko bashobora no guhagarika akazi ariko aho ubushikiranganji bukaba bwumvikanye n'ayo masendika kw'ico kibazo kibaye kirabangigwa ayo masendika nayo areke guhagarika akazi ku nama turi kumwe n'abatumire batatu hari professeur André Nduwimana umuyobozi mukuru ajeje unyigisha mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi turi kumwe na Gilbert Nyawakira arongoye sindika Sinapep riri no mu runani eh, kosesona rw'amasindika y'abigisha bo mu Burundi hari na Pierre Claver Kantabaze umwigisha muri kaminuza ya nonose ibijanye n'inyigisho tubandanije professeur André Nduwimana urumvise amakenga amwe amwe bahejeje gushikiriza hano umvise hariho byinshi bavuze batubwinshi bw'abanyeshure indinganizo y'ivyigwa usanga rimwe na rimwe hindagurika we yagize ati irananyaruka hari n'ibindi bibazo byinshi bavuze muti none no munsi mwabonye ko mwoca muhera kuri kica bigisha ibi navyo muzobitorera umuti ryari hariho ibintu bwizo kumva kandi twese tubwirizwa kumva benshi ngaha turakuze uh -huh. hajya iyo ugomba kubaka inzu uronsa amabuye urashira ngaho uronsa itafari ukaba urashira ngaho rero ngaha ndemeza yuko ibibazo biri muri iki gisata cy'indero bidashobora gutorerwa umuti umunsi umwe umuti uzotogwa buke buke hari ibibazo bitwega nk'ubushikiranganje hariho n'ibibazo birengeye ubushikiranganje umwigisha yabivuze kanabazi yari yabivuze yego yego oya si je ico yavuze cyo bwinshi ntaco ngaruka ko je ngomba kugaruka no kubindi nk'ubu tuvuze e, icerekeye e, uburyo bushigwa mu ndero kuko iyo turiko turavuga e, ibikoresho mfasha inyigisho nkuko neza yuko ari uburyo ni uburyo ubwo buryo murumva ni uburyo dusabikanya ubushikiranganji bwose hariho ibibazo novuga bijanye no gutunganya igisata ibyo turashobora kubibazwa koko mugabo hariho n'ibindi eh, mvuga yuko biturengeye mwavuze ibintu by'indinganizo eh, y'ivyigwa ari byo nshinzwe cyane cyane intonde z'ivyigwa zirahinduka zigahinduka cyane cyane zifatiye ku bintu igihugu kiba kibona bikeneye zigahinduka kandi bifatiye ukungene eh, isi aho igeze mm-hmm. nk'ubu nko guhera mu mirongo icyenda na rimwe ku isi n'uburundi icopu yaracemeje hariho ikintu bita education pour tous ni ukuvuga indero kuri bose ah. iyo rero murabona nk'iyo twebwe si iyo twakuriyemo kuko twebwe twakuze hari inyigisho ishira imbere incabwenge urumva hariho ibintu byahindutse rero ku isi hariho uburundi Eh, bwagiye muri muri EAC mu bigo bigize ka Afurika y'ubuseruko ka Afurika y'ubuseruko uh-huh. urumva uko rero uburundi buja mu muri ayo mashyirahamwe hariho ibyo bwemera nka leta nko gushira igiswahili mu nyigisho murumva yuko nkatwe twakuze kera atacu twize uh-huh. kubera nk'iryo shirahamwe nta ryariho nk'ubu uravye nk'isi ukungene iri kwiragenda urabona yuko abana bakiri bato ahari ubuzi bwinshi ni mu buhinga mm. ni mu buhinga kera byari biryoshye wumvise umuntu ariko aravuga agafaransa keza umuntu akandika akagira iki mu rwego ubu umuntu bashyira imbere bavuga ati ujya muntu arazi gukoresha neza imashini afise imashini arakora ibi n'ibi n'ibi uyu arashobora guhingura ibi n'ibi urumva rero ehm, n'ibyo mugomba kwitwararika oya ah. ndiko ndakwereka ukungene iyo bariko baravuga impinduka z'ivyigwa mhm. impinduka z'ivyigwa ntizigirwa n'ubushikiranganji cyane cyane ubushikiranganji buratumwa mbega uburundi uteyihe twebwe ukaraba nk'uburundi nk'akarorero bugiye muri iryo shirahamwe bakavuga ati abari muri iri shirahamwe babwirizwa n'imiburiburi y'uko boshira mu ndero indimi zivugwa muri ivyo bihugu urumva hari ha ikintu kica gihinduka muri ibi bintu ikintu Professor Kantabazi yavuze kandi twamaturi ko turaharira n'abantu tudatorera inyishu ni ikibita transcolaire umwanya umwanya ugenewe ivyigwa nga mu Burundi turi hagati y'amasaha amajana atanu na mirongo itandatu nangahe abandi nabo urugero turi hagati y'amajana icyenda n'igihumbi n'ijana mhm. kandi mwibuke twebwe yuko twiga inyuma y'umutaga tugasubirayo byumvikana yuko twiga umwanya ukwiye uko bagabanya umwanya wo kwiga niko n'ibyigwa n'akanovera bijyana mhm. wumve neza rero yuko hariho ibyo ni uguca umuntu arabata mbega eh, bagabanije uwo mwanya gute murazi ko twavuye muri Eh, kubera nyine ibi bintu by'igurirana ry'abantu umurindi muremure mhm. haragera n'igihe eh, leta y'u Burundi itunganya mu ishuri rimwe hakaba imigwi ibiri bamwe bakatangura saa moya na nusu gushika amenga saa tanu na nusu abandi bakaza inyuma eh, ya saa sita mhm. mukaba abo bose bagiye banusuye gato gato ntawaronse ibintu n'ijana twari twabiharuye tubikorera ko eh. mbere y'amasendika arashira imbere ko bahora bataha mu masaha sita turubwira ko iminota isha mirongo itatu dufatiye nk'ibyo umuyobozi mukuru yavuze mhm. tubaze ko byabaye uko ariko naho nyine naho nyine yabivuze neza ni ibi by'uko usanga amashuri ndabyo no mu gisara cya bujumbura amashuri yubatse kuva ushika bujumbura twe tugishika bujumbura aracari yayandi ugasanga rero hariho umugwi w'igitondo n'umugwi inyuma ya saa sita nibi byose aheje kubisigura neza usanga ari ngorane zigenda zikwega kwegana bisaba uburyo bwinshi ubwo buryo bwinshi butaca buboneka ubwa mbere cokogwa nuko leta yobandanye igira kigoro uko akigoro turakabona mu byo kugura intebe yobwira ikigoro ikongera uburyo mu gisata c'indero uko umutima w'igihugu nini ni nyigisho na kigoro guko leta yonkwa na benshi ariko indero ni ikintu gihambaye cyane ntacobuza tusabye akindi kigoro ikabifatira umwanya ikashyira nk'igihumbi n'amajana atanu uko kuronka amashuri no kuronka amashuri ukaronka n'abigisha nibyo bigabanura bya bigabanura bimwe byose twari tubuze habonetse abanyeshuri bake n'ibikoresho bica bigabanuka bigendera naho bitogaba mu ishuri ufite ibitabo mirongo ibiri ku banyeshuri mirongo urabigisha ariko uruhara rw'abigisha ruguma rero ni uruhara rw'abigisha mm. umwarimu biranditse mu gitabo cyiza no mu byo bama bavuga umwarimu yamahugurwa ubwenge mu buryo bwinshi mm-hmm. hariho icyo bita kuba leta yamutekanirije bafazikanije mbere n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta inyigisho mbere barajya amasaha akoze bakamuha n'agahembo hariho n'ibyo umwigisha nawe nyine arashobora no kwiyigisha aravye Eh, ubuhinga bwa none ni ko umwigisha turemeza ko azakwigisha afise ubumenyi bukwiye buca mu nzira nyinshi atari ibyo nyine recyclage ziba na cyangwa izi bita kuza bara myaka itanu iheze gutanga ubuhinga mm. hariho n'ibica muri BCF muri icyo bita animation ndibuka bariko barafata mm. babonye yuko muri ubufindo bwa intervalle hamwe nk'agasorobo n'ibishasha vyike yego ariko nyawakira eh. eh, uravye gaca fata nagira mpereze ko bibiri ikiri nuko programme zokorwa neza kandi by’amashuri bagahimiriza abantu bafise uburyo bakabikoreramo urabona ko ari amashuri y'abigiye y'ibikorero twabo atunganije neza usanga mbere Eh, ari mu mashuri y'imbere mm-hmm. eh, abantu leta igahimiriza kujya bahimiriza mu bindi bagahimiriza ko nabo bashyiramo uburyo bwabo mu by'amashuri ikibazo nacyo gitegekanya ko cohabwa abigisha amasendika mwiyamirije urabya ibiganiro biriko biraba mwifuza ko byova mu iki icyo shimwe eh, muri iki kiganiro mm-hmm. kuko hagiye haraboneka ibyiyumviro byo hirya no hino bitwereka iyo tutira kuraja umwe n'uwundi kujya n'abaja mu miganiro aho bahereye si muri tuza turakiyaga ko abana n'abacu umwuga turi muri wo eh, ntagomba guteranirika ubundi eh. kandi ntawo kwigira umuhinga gusoma ubundi ni ukuvuga ko ari ibintu bikorwa abantu bari hamwe kandi babikabikora mu ituze eh, turamaze kubibona uko byatanguye siko biri rero ko n'ejo tubasabe ko ibiganiro nk'ibi abahinga asaba gusa n'abandi bahinga najewe useruka amaserikare habe nibindi habe nabandi bahinga muhamagaye n'abavyeyi n'useruka n'abavyeyi bayaje urabona ko abaseruka amaserikare twamaturi nyambona akeshi batwita abagumutsi kuri ico kibazo keshi batwita abantu badatahura ibintu babitahura babigondamira ico kibazo rero mugabo haheze igihe kirekire mm -hmm. batahura yuko kumbe amasendika arafasha yarafashije gutunganya iki kintu mm -hmm. ko twaciyumvira mvuga mu kahise ni vya kahise ivyo businzi kizovamo uh eh. -huh. ko twavyumvira kumbure byari gushika kuri ico kibazo naco nyawakira mugira muti mbega ku biriko biraba ku bijanye n'ingene botunganya ico kibazo mwifuza ko cokorwa gute twari twifuza ngene botunganya ico kibazo eh. twifuza ngene ho bitunganya ryiza y'ingene abantu bazoronka ihugurwa bafatiye uburenganzira abarimu kuva kuwo mwaka wa mbere kushaka kuwa gatandatu eh. witowe we uwo wita ko ari umunyabwenge kubera atoye igifaransa mu mashuri mato mato cyangwa mu yandi mu bundi yigisha ivyigwa byose ubwenge si igifaransa gusa urabweke si ibiharuro gusa urakoze eh, Pierre Claver Kantabaze uravye ibyavugiwe hano byinshi wagiye werekana n'ivyokogwa ariko nk'ako utashikirije ni uti utashikirije cokogwa kugira ngo ubumenyi bw'inyigisho mu burundi bubandanye butera imbere bagiye hamwe byose byoterwa umuti ariko ubu naho Pierre Claver Kantabaze uh, ubushikiranganje bugize buti hakorwa ikibazo amasindika ataranacumva neza ubu ibiganiro biriko biraba byoshika kuki kugira kuneza jewe ndibaza je ndibaza yuko uh-huh. ibiganiro bitanguye uh-huh. bizotorerwa eh, bizozana inyishu iramye kuri kibazo nkuko nyabaka aho ejo yari uyu munsi sihari je navuze yuko igihe cyo kiganiro coza mubare icyo kibazo coza atazi na ry'umwigisha rikora ririko hanyuma kije kuraba aho ushira nguvu aho bagwaye ni ukuri je nibaza ko atamwigisha n'umwe yocanga ikibi je nibaza yuko n'amakenga baba bafise inyuma ati haje ikibazo amata je nzoronka ntibizotuma bangura mu kazi je naho ngo ubwo e, aya makenga yarari kandi mwumvise yuko atariho eh, bavuze yuko aya makenga eh, ukuntu gitunganijwe hazoba umuntu azoba bazogerageza gushyira ikintu bita mu gifaransa anonima mhm. hanyuma rero eh, hanyuma yuko iminsi yose shingiro nta n'umunsi turuwumva giteye ingorane mhm. rero natwebwire rero abigisha rero bumve yuko icyo kibazo coba gitunganije ngo mu ndero za paseke z'ubushakashatsi kumenya aho umuntu agwaye urakoze reka turangirize kuri professeur André Nduwimana eh, umuyobozi mukuru mu bushikiranganji ku bwoba kudatahura kumwe n'igihe twatangura aserukiriya sendika yavuze ati iyo tubibwirwa kare tukabyumva kumwe Eh, nicyo gituma nibaze yuko ayo masezerano aheruka gushyirwa k'umukono ni ukugira ngo dushobore kuganira mu kuri mm-hmm. mu kuri atagahemo abantu bumve yuko iki kibazo kitaje kubagirira nabi kandi abantu batekane kandi abantu batekana aho n'abigisha eh, n'abigisha batekana mhm. kuko burya abigisha icatumye badatekana jewe nakikubwiye hariho eh, ibyavuzwe muri burya buhinga bwa ngurukanabumenyi n'ukungene kandi aba abaserukira amasendika icyo kibazo bata eh, kitabanyuze bikaboneka yuko mu batumye umutima w'umwarimu uja hejuru bafisemwo Eh, uruhara nicyo gituma twe tuvuga tutireka twicaremo mhm. eh, twicarane babanze batekane mhm. hanyuma batekanye abandi hanyuma twese twiyumvire ikintu coza kigirira neza umwana w'umurundi kuko eh, n'ababyeyi nkatwe dufise uwo mugambi tuzobasigurira kuko nta bintu mukuri mhm. abantu bazovugana kandi nibaza yuko tuzotora inyinshi kuri ibi bibazo bitadutwaye umwanya muremure ariko ugira uti abo bose bafite uruhara mu bijyanye n'inyigisho ugira uti babandanye bateza imbere indero umwe wese ahageza yego cyane ah, hari ibyiyumviro ngaha ah, ibibazo by'indero murazi ni byinshi mugabo ibibazo by'indero hari bifatiye ku buryo ibibazo by'indero hari bifatiye ku buhinga ni ukuvuga rero yuko ibintu ibi bibazo byose tubishize hamwe tukabiganira jewe ndazi yuko intuze ya indero ibibazo byose bidashobora gutorerwa indero umwanya eh, umuti umwanya umwe mugabo ikibazo kimwe giheze hakazi kindi hakazi kindi hakazi kindi erega ngaha ibi ndiko ndakubwira aba abarimu yanabicishijemwo userukira amasendika ati abarimu bafise agahinda abarimu bafise ubukene hari n'igihe umuntu yibaza ati mbega aho bagomba ko nigisha neza nanjye nshonje urumva rero umuntu akumva yuko n'ibyo by'ubukene babirabira hamwe tubirabira hamwe kuko nk'ubu hari ikibazo kijyanye no kuduza agashahara ibyo byose izo ngorane zose zitorega umuti buke buke mhm. buke buke kuko nk'ubu abarimu bari bamaze imyaka ine mu gahengwe mugabo bavuga bati ntibikwiye mm-hmm. mugabo ukibagira ariko hariho n'abandi batigeze bakora ko mm-hmm. eh, ni ukuvuga rero hari igihe wibaza yuko uri kuratora iyi uwo muti mugabo ugasanga uwo muti n'ubundi ntukwiye twebwe rero ku ruhara eh, rw'indero ibyo by'agaciro ukaba hari ababiraba mugabo twebwe natwe tukavuga tuti nk'abarundi iyi ntuze aka kanovera tubona kariko karadusiga nimuze twese hamwe umwe wese duhera ku bitabo duhera ku ntebe duhera umugabo cyane cyane duhere ku mwarimu kuko umwarimu niwe yirigwana n'umwana umwarimu yirigwana n'umwana gusumba umubyeyi urakoze cyane professeur André Nduwimana uri umuyobozi mukuru ujejwe inyigisho mu bushikiranganji eh, bw'indero n'ubushakashatsi tugushimire ko witabye ubutumire bwacu murakoze namwe Profesor Pierre Claver eh, Kantabaze uri umwigisha muri kaminuza ukaba wanonosoye ibijanye n'inyigisho wakoze ku byiyumviro washikirije hano ku nama murakoze namwe kuba wadutumiye turashimye ko washyize hano ku nama ndabashimiye namwe ko muhantumiye no hanyuma muntumiye nzo bitaba urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twari ko tuvuga ikibazo kimaze iminsi kivuga ko cohabwa abigisha bo mu Burundi ikibazo amasendika y'abigisha bahavuye biyamiriza banagabisha ko bashobora guhagarika akazi aho bigeze ni uko ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi eh, bwabangiriye kuri icyo kibazo amasendika nayo areka guhagarika akazi eh, kugira ngo ibyo nabyo bibandanye mu biganiro biciye mu mugwi ujeje ibiganiro mu bijanye n'akazi murakoze mwebwe mwakurikiye kino kiganiro muhinga bw'ibyuma hari Elia Kadogo Jerome Ndayishimiye hamwe na Elvis Ngabirano ikiganiro cyari gihagarikiwe na Leonce bitariho kiremeshejwe na ara desire bukeye neza naho ubutaha